In die begin het God die hemel in die aarde geskapen. In die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wereldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig, te sien God dat die lig goed was. En God het scheiden gemaakt tussen die lig en die duisternis, en God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nacht genoem. En dit was aand en dit was morgen, die eerste dag. En God het gesê, laat daar een uitspansel wees tussen die waters, en laat dit scheiding maak tussen waters en waters. God het toe die uitspansel gemaakt en die waters wat onder die uitspansel is, geskyf van die waters wat boer die uitspansel is. En dit was so, en God het die uitspansel hemel genoem, en dit was aand en dit was morgen, die tweede dag. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, zodat die droge grond zichtbaar wordt. En dit was zo, so, en God het die droge grond orde genoemd, en die verzameling van die waters het hij sedert genoemd. Toe sien God dat dit goed was, en God het gesê, laat die aarde voortbring grasbreikies, plante wat saad gee en bome wat, volgens hulle soorte, vruchten dra, waarin hulle saad is, op die aarde. En dit was zo, so, die aarde het voortgebring grasbreikies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vruchte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was, en dit was aand en dit was morgen, die derde dag. En God het gesê, laat daar lichte wees aan die uitspansel van die hemel, om scheiding te maak tussen die dag en die nacht, en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, as ook vir daas sowel as jare. Laat hulle ook dien als lichte aan die uitspansel van die hemel om licht te gee op die aarde. En dit was zo, so, God het toe die twee groot lichte gemaakt, die groot licht om te heers oor die dag en die klein licht om te heers oor die nacht, ook die sterren. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om licht te gee op die aarde en om te heers oor die dag en oor die nacht en omscheiding te maak tussen die licht en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand en dit was morgen, die vierde dag. En God het gesê, laat die waters wemel met een gewemel van levende wezens, en laat die voels oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. En God het die grootseriere geskape en al die levende wezens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte, en al die gevleelde voels volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was, en God het hulle geseen en gesê, wees vruchtbaar en vermeerder en val die waters in die sedert, en laat die voels op die aarde vermeerder. En dit was aand en dit was morgen, die vijfde dag. En God het gesê, laat die aarde levende wezens voortbring volgens hulle soorte, vee, kruipende dieren en wilde dieren van die aarde volgens hulle soorte. En dit was zo. So, En God het die wilde dieren van die orde gemaakt volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die dieren wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat ons mensen maak na ons beeld, na ons gelijkenis, en laat hulle heers oor die vissen van die sedert en die voels van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die dieren wat op die aarde kruip. En God het die mens geskapen na sy beeld, Maar die beeld van God het hij omgeskapen, man en vrouw het hij hulle geskapen. En God het hulle gezien, en God het vir hulle gesê, Wees vruchtbaar en vermeerder en val die aarde, onderwerp dit en heers oor die vissen van die seerd en die voels van die hemel en oor al die dieren wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, Ek gee nou aan hulle al die planten wat zaad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvruchte aan is, wat zaad draag dit zal jelle voedsel wees. Maar aan al die dieren van die aarde en al die voels van die hemel en al die kruipende dieren op die aarde, voor een levende ziel is, gee ik al die groenplanten als voedsel. En dit was zo, te zien God alles wat hij gemaakt heeft, en dit was baie goed. En dit was aand en dit was morgen, die zesde dag.